Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit i lògicament Després de la victòria 3-0 del València, la pregunta que vos fem en el dia d'avui, sorgida arran de la polèmica, de la famosa polèmica del de tram final del partit a missa, eh, eh, a missa incident entre Alcácer i Negredo per el llançament de Alcácer i Parejo, perdó, per el llançament del penal, la pregunta que vos fem és exactament Ixa. Penseu que va fer bé Dani Parejo en llançar el penal o li tenia que haver cedit a Paco Alcácer. És la pregunta que fem esta nit, arroba esports 97 nit. Penseu que Alcácer va fer bé, que Negredo va fer bé en executar, en decidir executar ell el penal o tenia que haver-li cedit a Paco Alcácer. Bueno, pues és probablement eh, l'únic punt polèmic que deixa el partit, més enllà de la resposta eh, donada per un Espíritu Santo al voltant també del cas d'Alvaro Neguedo, Negredo, va voler llevar ferro a les dues situacions i el que està clar és que el València eh, viu un cap de setmana de tranquil·litat per el 3-0 i perquè en alguns moments les sensacions de l'equip tornaren a ser bones i quan dic bones fins i tot eh, podem referir-se a eh, ixa màquina que era l'equip l'any passat a la seva manera, però un equip molt fiable. Bueno, doncs d'aquesta manera el València guanya tra la tranquil·litat necessària per afrontar el que va ser el doble enfrontament que per almenys a un servidor pot determinar el passe a vuitens de final de la Lliga de Campions. Si el València fora capaç de treure els 3 punts contra el Gent el dimarts i els 3 punts en Bèlgica, tindria un 80% de possibilitats de poder passar a la segona ronda, a la de vuitens de final de la Lliga de Campions. Per això, pensem que és fonamental que el València poguera resoldre amb tranquil·litat i que no hi haguera massa problemes més enllà d'aquest incident, incident el penal, que crec que conforme passen les jornades anirà oblidant-se, i també del tema Negredo, que crec que va quedar absolutament tapat en el dia de demà quan no ofereix que la relació de jugadors convocats per a l'encontre contra el Gent, on el més normal és que ja entre el davanter madrileny una volta pegat i tot d'atenció per part de l'entrenador, encara que l'entrenador diguera que no. Per cert, també vull dir una cosa. Eh, Nuno va parlar de l'especulació que no pot controlar eh, al voltant d'algunes decisions que pren. El problema és que a voltes és ell qui ajuda a aquesta especulació perquè normalment les convocatòries les dona després d'oferir la roda de premsa si les convocatòries foren oferides abans, se li podria preguntar per aquestes coses i almenys la paraula de l'entrenador pesaria a l'hora de valorar qualsevol resposta. Però, com que no és així, demà, quan tinguem la convocatòria en la que jo crec que sí va entrar ja Negredo, podrem, eh, podem lògicament valorar o no la situació. Per tant, tranquil·litat total i absoluta del València amb eh, alguns noms propis, després en tertúlia entrarem a definir-los, i sobretot amb el recital d'un home, André Gómez, del qual sembla este any dependir d'una manera fonamental el València Club de Futbol per a intentar crear en la, en la vessant ofensiva de l'equip. 11 i 35, el que ha donat si esta jornada número 8 i alguna cosa més, com sempre, queda plasmada en les nostres 5 fotos. André Gómez en esta de gracia El factor diferencial que proporciona la tranquilidad en el partit va va ser la actuación del fundamentalmente a ran del segundo gol. Me quedé contento con, la situación y lo que pasó con el gol, claro. Y fue un gol que nos ha dado un poco más tranquilidad también. Y bueno, arriesgué y con, con suerte he conseguido una cosa importante. Arrancar la polémica, tanto André como ahir, Nuno han llevado importancia al incidente de Alcácer y Parejo pel llançament del penal que suposa al 3-0. Yo creo que lo más importante es que el penal te ha sido gol, ha sido el tercer gol. Y ese gol nos, permitió la, la tranquilidad necesaria para en ese momento del partido saber que lo teníamos ganado. Eso es lo importante, que ha sido gol. Demà entrenament i llista. L'equip treballarà a Paterna y posteriorment Nuno donarà la lista de convocats per al partit de Champions davant el Gent. Errades definitives. Lucas Alcaraz va a explicar a molta concisió les dos se que en el seu equip al Bernabéu, tot i fer un bon partit. Nos han penalizado pues, nuestros errores y nosotros no hemos sabido aprovechar lo que hemos generado. Yo creo que el, resumen más significativo del partido. Saber patir es una de las cualidades destacadas per Pedro Martínez en la victoria del seu equip valencia Basquet el Joventut per 76 a 69. Hemos sido capaces, como tú apuntas, de, pues de sufrir, ¿no? De sufrir ante un muy buen equipo que, que hay que darle pues todo el crédito y hay que felicitarles por lo bien que han jugado. Les 11 de la nit y 37 minutos, Arranca sport 97 después de una pausa, primer vos tornem a recordar la pregunta que estem fent-vos en el Twitter, encara que podeu opinar del que vulgueu, però la pregunta d'avui en el Twitter, la d'esta nit, és... Va fer bé Dani Parejo en decidir llançar el penal o li tenia que haver cedit a Paco Alcácer? 11 i 37, fem una pausa i entrem amb tots els temes de l'actualitat. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reyes. Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio 11.40, Victoria victoria, tranquil·litat, en li y el Valencia al Málaga. un València que no va patir ahir eh, en el estadi de Mestalla i l'única possibilitat que tenia d'haver-se-li complicat el partit és un penal que Hernández Hernández eh, xiula de manera injusta a Derlan Santos per unes mans inexistents, però la figura del porter d'Almenara, de Jaume Domènech, va tornar a engrandir-se quan en les postrimeries de la primera part era capaç de tindre-li a duda al portuguès del Màlaga el penal i d'esta manera el València afrontar una segona part a voler-les vindre, a deixar que se desgastara el conjunt del Màlaga per a, en una xota de penal sobre eh, Danilo Barbosa acabant fent el 3-0 gol que feia Dani Parejo, no exent de certa polèmica per eh, el que ja sabeu en, el, eh, en el, la pugna de Paco Alcácer per intentar llançar el penal. Jo ho he dit i ho torno a dir me sembla fins a ser punt normal que Paco Alcácer a tirar el penal. No la primera volta que ho eh, así el día que debutaba en primera división que pasa que no de té uns anys, eh, Javi Farinós volvía a llevar el penal al burrito Ortega pero a llançar un penal contra el Sevilla. En el día del en el del debut de Ortega eh, ni més ni mes que había costado una llenya en aquel momento y al final que la Ortega. Vull dir, eh, està bé que els jugadors tinguin caràcter, això sí, a l'hora de celebrar el gol va a ser gallar que tingué confolgado ese día durante el partido que donar una escolteta y yo creo que el caràcter de Paco li jo una mala passada, no va estar bé, però dit això, les dues parts, o totes les parts, li han volgut llevar ferro a l'assunt. Eh, nosaltres estem preguntant, perquè sí que me va sorprendre, no vaig a ser jo que critique, perquè jo sempre dic que el públic és sobirà, per això pago l'entrada, però sí que me va sorprendre la xiulada de eh, Mestallà cap a Dani Parejo, qui també és que l'any passat va cedir dos voltes l'opció de llançar el penal. Una, en Getafe, en la nada, a Rodrigo i altre, al Getafe en la tornada donant l'oportunitat a Negredo que estava necessitat probablement tant eh, com com ahir Paco Alcácer en fer gol me pareix normal que Paco Alcácer puga demanar el llançar el penal sí que eh, crec que a Paco Alcácer el caràcter igual que va estar extraordinari en la roda de premsa que dona en Paterna el dijous i no afegís més enllà al foc les declaracions que havia fet Negredo i li fa un favor al club amb les declaracions jo crec que ahir pues, el caràcter també és normal que són 20 anys, li puga jugar una mala passada. Però ja diguem que eh, la setmana passada, textualment en la tertulia, en algun moment digueren eh, Cazal està eh, que arrossega mobles i pues, va ser una mostra en el caràcter que li va aixir tot i li va esclatar el món del penal. Fogado, què tal? Bona nit. Què tal? Buena, Manolo. Com estàs? Hola. Bueno, pues eh, algo que comentar el que hem dit del tema del penal? No, que si el especialista es parejo, cosa que no està clara, perquè quan a uno se li pregunta en sala de premsa uh -huh. no diu que especialista és eh, parejo, per tant entenc que l'especialista o no ja l'especialista, sinó el, el futbolista a qui el tècnic li diu que tire els eh, penals sí que parejo... És una cosa que també m'ha quedat atenció, perquè no per, per què no, no ho diu clarament? Pues a partir d'ahí entenc que qualsevol, no hi ha Alcácer, sinó, pues no sé, Callà, André Gómez, qualsevol... Perquè ara sentirem... Penal, demanen tirar-lo. Ara sentirem André Gómez també, mm -hmm que ha dit que va llançar-lo qui llança o qui encerta un 99% eh, de les voltes, que és Parejo, però tampoc ha dit, no, que Parejo és el designat per l'entrenador per, per a llançar esperances. Per tant, Nuno no ha designat a ningú per a tirar esperances, entenc. Mm, entenc. No, no ho sabem. Entenc. Això no ho sabem. 11 i 43, Folgado, i a tu el València que te va semblar en el dia d'ahir, encara que després aprofundirem en tertúlia? Me va agradar la primera part, Manolo, crec que va ser la primera, eh, millor primera part del València de tota la, la temporada. En la segona part va eh, repetir algun dels tics negatius que ve arrossegant al llarg de la present eh, temporada, però bueno, necessitava la victòria i al final se va obtindre. És cert que davant d'un Màlaga que no tenia res a veure amb el Màlaga de la temporada passada i amb un Màlaga Manolo que també eh, per al compromís d'Air pues, eh, mm. tenia diferents baixes de futbolistes importants. Però bueno, el València sí que és cert, va tirar la primera millor primera part de, de la de la temporada fins ara. Este matí tornada als entrenaments a Paterna perquè és que després demà està el partit contra eh, el Gent. No hi ha pràcticament eh, possibilitat ni de saborejar esta victòria Eixe sí, la manera que n'hi ha de saborejar-la és la de eh, poder, eh, en este cas, eh, tindre la tranquil·litat suficient com a preparar, com per a preparar aquest partit sense sobresalts. Sí, no hi ha pràcticament temps, Manolo, sinó que li pregunten a l'Eti de, de Madrid, que avui ha jugat en la noeta davant la Real Societat, que ha viatjat després per a tornar a Madrid, uh mhm. -huh i que prepararà mal el partit conforme puga, perquè dimarts ja se'n va de viatge, ja que juga a Champions també, eh, dimecres. Per tant, el València Manolo avui ha treballat conforme ha pogut, sessió de regenerativa per als eh, titulars, per a futbolistes que participaren ahir en la victòria davant el Màlaga, sessió de compensació de d'esforç per a futbolistes que no varen eh, competir i per als que disputaren poques minuts davant el conjunt andalús, i a partir d'ahir, Manolo, demà pues, diríem, diríem que serà la eh, sessió seriosa i la única uh -huh. per a preparar el duel de eh, dimecres a Mestalla, de dimarts, perdó, a Mestalla, davant el Gent. On és possible que torne Enzo Pérez al centre del camp. Ja ho veurem, ja ho veurem. la convocatòria. Sí, ja ho veurem, perquè ja la setmana passada, estava entrenant en la Gàbia mm, al llarg de tota la, de tota la setmana, la, im la imatge cridanera de les instal·lacions de Paterra en quant a la probabilitat de recuperar algun de futbolistes que tenien problemes en el València. Avui, per primera vegada, ha treballat amb el grup, ho ha fet este matí, en aquesta mm. sessió de, de Paterna. Veurem demà com treballa, a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, eixirem de dubtes. El que passa és que eh, demà hem d'eixir ja de dubtes respecte a Enzo, perquè demà és la sessió important de la setmana i tindrem la convocatòria. A les 10 entrenar l'equip en Paterna, a la una roda de premsa en Mestalla de Nuno Espíritu Santo per a Eh, saber exactament eh, què és el que vol dir l'entrenador en esta prèvia del partit davant el Gent, davant el Gant, el conjunt eh, belga. Bueno, Folgado per parat en el dia d'avui André Gómez. Roda de premsa en Paterna també, Manolo. Empaterna, perdó, sí. val, perfecte. Pues eh, ha parlat André Gómez. Sí, ha parlat André Gómez i en primer eh, lloc Manolo pues, se li ha preguntat efectivament pel gol, molt paregut al que aconseguí la temporada passada, també amb Estalla Manaletti de Madrid. Son cosas de, de, del momento. Estaba con un poco de, de miedo porque era Eh, supuestamente el último defensor del área y no debería perder ahí el, balón, pero bueno, decidí arriesgar un poco y, con un poco de suerte también me, quedé contento con, la situación y lo que pasó con el gol, claro. Y nos, fue un gol que nos ha dado un poco más tranquilidad también. Y bueno, arriesgué y con suerte Eh, he conseguido una cosa importante. Si li ha preguntat també com es troba en lo personal. És cert que era André Manolo va ser sense dubte, al igual que Jaume Domènech, pues, eh, una de les dues figures que va tindre el partit davant el Màlaga, però també dona la impressió de que eh, la gasolina se li va acabar en la segona part i que conforme se li acabava la gasolina a André Gómez també se li acabava la bateria al València. Se li ha preguntat per això, a quin percentatge després de les lesions està André? Bueno, encima de todo fue un partido importante. Eh, importante porque eh, para mí estuve mucho tiempo de fuera y en este momento necesito de correr minutos para, para correr ritmo. Y en ese sentido fue un partido muy importante para mí, aparte principalmente porque ganamos y ganamos bien y nos ha dado más confianza y a mí también. Así que ahora quiero seguir teniendo minutos y, poder dar lo mejor al equipo y, disfrutar eh, lo máximo posible. Y ahora un topic Manolo, en el plano de plano anímic, evidentemente la victoria libre ve equipo equipo Sí, claro que necesitaba, necesitaba minutos, eh, el partido fue, fue importante para mí y para mis compañeros. Eh, había dicho una semana antes que estábamos enfocados en querer cambiar las cosas y teníamos un poco más de tiempo para prepararnos y, fue lo que pasó. Y de verdad que después del partido yo y mis compañeros nos sentimos un poco más confiantes, fue un partido eh, bueno de nuestra parte y ahora a pesar del partido de martes que, que va a ser un partido muy complicado también ir el Valencia va a semblar, todo en la primera parte, al Valencia de la temporada pasada dels millors moments del Valencia en la temporada pasada. Se le pregunta para este aspecto también, André. Eh, de verdad que nos empezamos muy bien, pero poco a poco volvemos a, lo que éramos antes y, encima de todo, a disfrutar con, con menos presión y, y a jugar de cara con toda la gente. Y de verdad que ese partido nos sentimos cómodos, así como pasó en Lyon para la Champions, que, que sumen muy bien también, y es eso que buscamos. Y aparte con, con este, esa semana de, de parón, que nos ha dado un poco más de tiempo para preparar unas cosas, eh, creo que nos fue muy importante. André Gómez, que també s'ha referit efectivament a la Champions, a la Lliga de Campions, s'entén que se le demani una doble victoria al equipo... en esa serie de dos partidos consecutivos... daba ante el y rival, en este caso el Gent, ...pero digo que el equipo no ha de refiarse en encara que jugui el equipo más feble en teoría del grupo. Primero, creo que es normal que la gente, nuestros aficionados, piensen que, que vamos a ganar siempre. club, estamos en un club muy grande y, y tenemos conciencia que la gente quiere siempre más y más, así como nosotros. por eso es normal que si jugamos la Liga tenemos que ganar, si jugamos la Champions, si jugamos con el primero o con el último tenemos que ganar. así que vivimos aquí. Por eso, eh, de verdad que, que, nos van a poner un poco más responsabilidad porque piensan que, va a ser un partido eh, más tranquilo, pero de verdad que, que, el partido se puede tornar muy complicado. Así que tenemos que encarar el adversario, el rival, con, con respeto. Estamos jugando un partido de Champions, un error nos puede costar eh, mucho, así que tenemos que estar concentrados y prepararnos de, la mejor forma para, para, ganar el partido. Sobre la polémica de ahí respecto al lanzamiento del penal, si Parejo, si Alcácer, André. Creo que todos los jugadores quieren meter un gol porque es un momento de felicidad y claro, estaban varios jugadores confiantes y simplemente eh, jugadores que perdieron se, se pudieron eh, pegar el penalti, eh, pero tenemos jugadores que, que están nominados para, hacerlo. Y bueno, creo que no es un momento de, de crear un lío por, una pequeña cosa, porque no hace falta. Simplemente, bueno, la gente tiene su opinión y hay que respetarla. Y claro, nosotros dentro del equipo tenemos nuestra opinión también, tenemos que respetar quien... quien eh, es el marcador de, las faltas, de los corners, lo que sea. Y claro, muchas veces hay peleas de verdad en el campo, pero no vamos a crear un lío de una cosa que no pasó de, un simple pedido para, para pegar un penalti. Bueno, depende de la, ocasión. Eh, hay dos o tres jugadores que, que tiene la decisión del penalti. Así que, que Dani, que es el capitán y que en 99% de las veces es el marcador de penaltis, metió gol. Así que ganamos 3-0 porque al final el tío que iba a pegar el penalti lo metió. Mezcla igual. <laughs> El tío que iba a tirar el penalti lo metió. <laughs> Eh, pregunten, yo he encargado, me depende de la ocasión. No está claro el sistema. Perdón, no hi que no hay ha un de, la ocasión Bueno, vull dir, entonces, si l'ocasió és <laughs> important, el tira un. No sé, no sé, si no, és... no sé quin si és... empate, la no sé quines són les ocasions. Si anem 3-0 ja... Era com lo del ron del oro, ron del verde, quin era per a cada ocasió? No ho sabíem, pues lo del llançament de penal és lo mateix, folgado. No anem a fer un lío, com diu André, però no, a Nuno però... ahí no li costava dir, señores, el especialista... O, o, no, parejo, ja o, está. o no hi ha un, o no hi ha un encarregat. Se arreglan ellos. Correcte. Bueno, pues eh, dit tot això, vos recorde, eh, en el dia d'ahir eh, se jugaren o acabaren de jugar tots els rivals Champions del València. Sí. El divendres va jugar el pròxim rival, que és el Gent, que guanyà 1-2 al Muscron. També divendres Mónaco 1, Lió 1. I en Rússia ahir, Cuban Krasnodar 2, Zenit 2. Com està el eh, Gent en la seva lliga? Pues el Gent, Manolo, està el segon. Està el segon. Sí, està el segon amb 23 eh, punts, uh mhm. -huh. empatat amb l'Ostende, que també és el líder després de 11 jornades en la Lliga belga, en la Pro League belga. Així uh -huh. que, mhm. Manolo, el Gent, que és el rival del València, segon per igualat a punxa amb el primer que se l'ostende en la Lliga belga. Perfecte, això en quant a la Champions, demà tindrem programa amb esta sintonia sonant cada dos per tres i dimarts també, lògicament, després del que tinga que fer el València Club de Futbol. En eixa llista, Salva, que ha de donar demà en uno, està el saber si entrarà Álvaro Negredo o no, que també és una de les eh, incògnites mm en normal és que ja torna a entrar el davant bueno, si eh, ser... eh, madrileny, una volta ja se li ha pegat el toc d'atenció, per molt que en uno diguera que hi havia molta especulació què és el que té que dir a més però eh, jo crec que era una evidència que <laughs> ahir mm, Negredo en la graderia, de fet entrenar pel matí, no té molèsties mm i jo crec que una volta ja ensenyada la... Eh, mm, la vara. La vara de, de, de Nuno, pues ja tornarà a les convocatòries. Bueno, efectivament, Manolo, si va ser un càstig com si va ser un, simplement un toc d'atenció, jo també opine que va ser eh, lo primer, és a dir, un, un càstig per aquesta crítica al sistema que utilitza l'equip en diferents moments mm. de la, de la temporada, pues, eh, el càstig ja ha acabat, si era càstig, el toc d'atenció, si era simplement per la errada que va tindre Sant Mamés, ja ha acabat, i per tant Manolo demà eh, Álvaro Negrero entrarà en convocatòria. Qui va perdre 3-0 el llevant d'una esportiva en el Bernabéu, bon pariu amb oportunitats, però massa molles davant i massa molles darrere, i això al final se paga, Folgado. Sí, I més en el Bernabéu. Sí, i a més, eh, Mm, un punt de mala sort també del llevant en el Bernabéu mm. habitualment lo normal és que quan passes pel Bernabéu pues, eh, acabes eh, derrotat però és cert Manolo que el llevant va tenir molt mala sort en la primera part perquè eh, els dos primers gols del Real Madrid venen precedits d'una ocasió claríssima del Llevant d'unió Esportiva. En el primer gol eh, s'esbara pràcticament a soletes davant de Keylor Navas eh, d'Iverson i acte seguit hi ha una pèrdua de, de pilota de, de Morales que eh, suposa pues, esa contra que llança com una fona Marcelo uh -huh. i acaba en el primer gol del Real Madrid després hi ha una parada també brutal descomunal a un llançament de, de Roger de Keylor eh, Navas hi ha una altra pèrdua de, de pilota acte seguit del Llevanturia Esportiva que acaba en gol per al conjunt del, del Real Madrid va deixar bona imatge, és eh, cert eh? el Llevant en el Bernabéu però bueno, va vindre amb una nova derrota. Que no se m'oblide, eh, també és molt significatiu, igual que a voltes aquí en el tema de Jaume Domènech, eh, ahir pegar-se un passeig per les nacionals, a veure com li deien a Roger, eh, bueno, <laughs> uno va sentir absolutament de tot. Eh, a voltes no és tan complicat, pues, eh, il·lustrar-se, eh, il·lustrar-se, informar-se, i en aquest cas les nacionals que tenen redactors en València, que dar-los i dir, escolta, eh, este xicó com se pronuncia correctament? No és tan complicat. Y, de fet alguno ha que tocar rápidamente a Madrid a dirigir, que esteu colant y rectificar rectificaren sobre la marcha. De y tota això eh, Lucas Alcaraz que de eso, de les eh, errades que le habían constatado ir al llevant el tres puntos. en la última fase del partido sí, los últimos 15-20 minutos con el equipo ya eh, físicamente un poco más notando el, desgaste de, de, intentar llevar el peso del partido siempre. Nos han penalizado pues nuestro error y nosotros no hemos sabido aprovechar lo que hemos generado. Yo creo que el, el, el resumen más significativo del partido. ¿no? Per cert, eh, Mauricio Cuero, el eh, argentí que està mirant el llevant d'una esportiva i que eh, sembla que està molt encaminat, el llevant podria tindre un altre reforç per a davant, eh, sembla que molt pròximament, o en molt breu. El president del llevant d'una esportiva, Kiko Catalán, ahir en declaracions a Canal Plus, abans uh -huh. d'aquest partit en el Bernabéu davant el Real Madrid, va eh, pues, eh, argumentar textual que Mauricio Cuero està com a boig per jugar en el Llevant Unió Esportiva, que les sensacions són bones, diu que cal ara que les parts se posen d'acord perquè hi ha altres clubs interessats en el futbolista, però que Cucatano va dir un parell de voltes eh, que les sensacions positives i que el futbolista està boig per eh, jugar en el conjunt Granota. Per cert, al voltant de Lucas uh mhm. -huh. Alcaraz, una curiositat, Manolo, sí. i és que este matí bueno, pues ha disputat la mitja marató de, de València. Bueno, pues eh, vida sana per a l'entrenador del Llevant Unió Esportiva. Sí. 76-69, victòria de de València Bàsquet que ha tingut que patir-la moltíssim. Juanma Romero, bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Eh, deia que amb més dificultats probablement de los previst després d'aquest triomf espectacular en Madrid, però a la fi l'equip ha tornat a sumar una victòria més, ja la tercera, dos en Lliga i una en Eurocup. Sí, a, a més pot ser que pel resultat eh, pues hagi semblat que, que el partit ha estat igualat i que ha estat eh, bueno, en, en una indefinició no? de si València Bàsquet podia guanyar-lo o no, però sí que és cert que jo crec que l'equip ha, ha estat, eh, en aquest cas, eh, manejant bé la situació no, de, del partit i, i ha sigut superior a, al joventut i, de fet, a la fi del, del, del partit ha parlat Salva Maldonado, el tècnic del joventut, i ha dit que encara que, que han estat numèricament en el partit, pues, eh, València Bàsquet havia fet més mèrits o havia jugat millor que, que el conjunt badaloní. Sí que és de veres que, que València Bàsquet avui ha tingut el tema de les pèrdues de valor, 21 en total, són eh, un número molt gran per a un equip com, com València Bàsquet, i a més pues, jugadors com eh, Justin Hamilton, que havia meravellat, sobretot en la primera jornada davant el Madrid, avui ha estat eh, més, eh, amb 6 punts i ha tingut una, una actuació diguem que més dolenta, però sí que és de veres que València Bàsquet esta temporada té la virtut de dice fons d'armari, no? tan famós que l'altre dia va resoldre, per exemple, Van Ross en el partit de Nancy avui ha sigut doble Dublevic amb Sanemeterio, els jugadors que, que a la fi han resolt eh, l'encontre, i el que tu has dit, l'important és que estos partits, pot ser en altres temporades, s'hagueren perdut i avui València Bàsquet pues, eh, es guanya i avui ha sigut una mostra ben clara. Precis precisament, eh, Juanma, a aquesta capacitat per a patir s'ha referit el míster. Sí, i ha anomenat precisament aquesta sensació no?, de que l'equip ha patit, ha sabut patir, però el més important, que a la fi ha pogut guanyar i sobreposar-se a aquest dificultate. hemos sido capaces, como tú apuntas, de, pues de sufrir, ¿no? De sufrir ante un muy buen equipo que, hay que darle pues todo el crédito y hay que felicitarles por lo bien que han jugado y por las dificultades que, nos han creado, ¿no? Porque los 21, los 20 balones eh, que hemos perdido eh, seguro que hay muchos que dependen de nosotros, pero también hay algunos que dependen de ello, de, sus virtudes, ¿no? Entonces, pues eso tampoco hay que, hay que olvidarlo o no que darle el real valor que tiene. ¿no? sí, el técnico de valencia vázquez Pedro Martínez, que ha reconegut que en este cerrado y en este esfuerzo de balón no es pueden repetir y la cuestión ahora es mejorar de cara al futuro. Y obviamente pues no, estamos satisfechos con, con los valores que hemos, que hemos perdido y y, tendremos que mejorarlo porque está claro que, que, perder 21 balones pues, pues son demasiado. ¿no? Tenemos que, tenemos que perder bastantes menos y, bueno, pues ya está, nos hemos perdido y tenemos que analizar por qué ha sido, cómo ha sido y mejorar, mejorar. màxim encistellador, una volta més Bojan Dulevic amb 20 punts, seguit de Rafa Martínez amb 11 i de Fernando Sanemeterio amb 13. Sense solució de continuïtat, eh, Juanma, perquè eh, demà entrenar i dimarts a jugar a l'Eurocup. Sí, el dimarts a les 9 se juga la eixa segona jornada de l'Eurocup on València Bàsquet buscarà la, la seva segona victòria després d'haver debutat en triomf el passat dimarts quan guanyava França davant el Nancy. Molt des de l'estat físic de Stefansson, avui ha jugat eh, tenia unes modèsties en el seu xenol esquerre, ha jugat el primer quart, la primera habitat, però ja després no ha aparegut, ha, mhm. a, apenes ha jugat 8 minuts per aquestes molèsties, anem a veure com arriba al dimarts, i avui, per cert, sorprenent, almenys per a mi, la no participació de Romain Sato. No ha Ara a preguntar-te per, per sí? Sato i per, i per Tries, que ja és més habitual, però sobretot per Sato. Sí, lo de Trias me és, es es habitual. Eh, jugarà, eh, porque va a va minús sobre todo cuando eh, ya valencia València por ejemplo en l'Eurocup eh, la clasificación de cada la segona ronda. Eh, es un, es un jugador que venía a ayudar, sobre todo en el entrenamiento ...y todavía encara no, no ha debutado... ...pero sí que sorprende lo de Romain Sato, todo porque fa dos temporadas... era un jugador importante en el proyecto... ...Fed va va renovar l'estiu passat per dues dos eh, campanyes. la -huh. ya passat ja va baixar un poco... ...a Perasovic i a Carles Durant la segua la ...pero participació, pero apen, eh, no ha jugat res. Eh, ...en en primer partido había havia jugat de un minuto, no era molt, ...pero jugaba Avui no, no ha en el, en el parquet i Pedro Martínez, que ha dit que no tenia cap problema físic, ha sigut una decisió merament tècnica. Verem, veurem eh, de cara al dimarts si té o no minuts eh, Romain Sato, que té, això sí, molta competència en el seu lloc d'aler amb Fernando Sanemeterio y Vladimir Lutxic. Estarem expectants en aquesta transmissió que compartirem Juanma Romero i el seu equip i un servidor des de eh, la Fonteta ell, des de Mestalla nosaltres, Europa aquí a la porta de la 97.7 amb el partit de la Fonteta i amb el partit de Mestalla. Fins eh, demà, Juanma. Adeu, bona nit. Les 12 i 2, ràpidament entrem ja en terreny de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 4 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi en Esports 90 nit, arrencant la setmana des de la tranquil·litat, lògicament, que donen els 3 punts aconseguits ahir per el València Club del Futbol, tant per el resultat com per la manera de fer-ho, i ara entrarem en discussió i en anàlisi. Vos recorde la pregunta que estem fent en la nit d'avui, penseu que va fer bé Dani Parejo en decidir llançar el penal o que ell tenia que haver cedit a Paco Alcácer? És una de les preguntes, els penals ahir també, eh? eh protagonistes en Mestalla, eh, primer el que deté, el que para Jaume Domènech i després el que li senyala a favor del València eh, perquè és en una, en una acció sobre Danilo Barbosa i després pel que passa per aquesta pugna entre Dani Parejo i Paco Alcácer eh, per llançar el, la pena màxima reunits en tertúlia continuo des de la primera mitja hora Folgado <clears throat> tirant, tirant del iPad a tope a tope. A tope. ¿Has visto alguna cosa de interés? Bueno, estaba tratando de tomar las imágenes de Unai y Mendilibar pero no... Bueno, buscarles? es que tú ya sabes que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Compañe de Superdeportes, Andreu Valvera. Hola, hola Andreu, ¿qué tal? Molt bona ¿Cómo estás, Manolo? Bona ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás eh, preparado para parar de penals? ¿Y de llançadors de penals? Bueno, ¿Y, de, ¿Y eh, de porters que paren penals? Mira que t'agrada la polèmica, eh? No, una qüestió de què, ya que parla, no. Escolta, jo, a, més, a més, jo ja, ja ho he dit, eh, primer, eh, no cal matarlo, pero que, que Paco se equivoca en no celebrar el gol. no en demanar el penal, perquè Paco està, qui conega Paco sap, el ansia que té, le ganes que té, rosegas mobles. Ara està Paco que rosegas mobles. Sí. El altre dia li fa un bé al club en la roda de premsa, perquè després del que havia dit Negredo fa una roda de premsa mesuradíssima que... Molt bé, impecable. No, no sí, sí. afegís més llenya al foc. Al contrari. Però ahir l'Àngel li, va, li, va, li va poder vull dir que... No, vull dir que s'equivoca i, eh? i, ja, i ja està. No en demanar-lo, sinó en després no anar a ser del golf, fins que Gaia no passa per el costat i li fa una escolteta. Ara, ara entrarem en matèria, si vols. Sí. Jo crec que, jo crec que el, si n'hi ha que senyalar algun dels dos no és a Paco Alcácer, sinó a Dani Parejo. Ah, ara parlarem. Ah, pues mira, eh, ja, <laughs> veus, ja eh, maneres de veure de tots els, tots els colors i per això m'agrada les tertules, perquè així eh, cadascú té una idea i la exposa lliurement. Al igual que el nostre tècnic de casalera dels diumenges, don César Ferrando, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit, família. Estem així. Com està vostè? Bé, vosaltres? Doncs pues mira, una miqueta més tranquils, eh, perquè després de com acaba la cosa, eh, la setmana de la derrota en Bilbao, no vull ni imaginar-me ni per asomo el fet que el València no haguera fet el que fa, que és guanyar, i per a mi, almenys, senyors, guanyar bé. Quan dic que se sembla el València de l'any passat... Eh, no és tant en la vessant ofensiva on el València la depèn en un altíssim percentatge d'André Gómez, ara parlant del portuguès, però sí que el València ahir, en els 90 minuts, se sembla el de l'any passat, en la vessant defensiva, perquè a excepció del penal eh, o de l'oportunitat del penal i d'una posterior rematada de cap en el córner de la Ventosa, al València ahir no li fan ni una sola oportunitat clara de gol al Màlaga. I per això jo pense que el València s'acosta més a lo de l'any passat. Esteu d'acord? No esteu d'acord? Jo crec que va tindre continuïtat, Manolo, el València d'ahir, sobretot el de la primera part, el de la segona, jo mm, crec que va coincidir amb la baixada física d'André, que és normal, perquè acaba de d'eixir de dues lesions eh, consecutives, mm. però en la segona part, quan a André se li acaba la, la bateria, al València també se li va acabar la, la bateria i se li va apagar la llum. També el vaig veure molt endarrerit respecte al València del, de la primera part. No sé si va ser... Eh, un aspecte inconscient o si és cert que en determinats moments Nuno envia l'equip eh, arrere o simplement perquè és un equip que també és cert que es troba més còmode molt més còmode quan va per davant en el fonamentalment sempre al llarg del partit però quan va per davant en el marcador se troba més còmode arrere per, a, bueno, per allò de pressionar, robar i si ràpid a la, a la contra però bueno, respecte a la primera part ho hem comentat eh, abans ho van, comentar eh, ho van comentar en la retransmissió va ser el millor València de la, de la temporada sense dubte dubte. Jo ara espero que hi hagi continuïtat en el, en el xoc davant el Gent. A partir de Manolo, si hi ha continuïtat davant el Gent, i jo és cert que també vaig veure un València molt paregut al de l'any passat durant la primera part, si hi ha continuïtat davant el Gent, pues estarem més a prop de trobar-nos amb el València de la passada campanya. Si no, pues tornarem arrere i després del dia... Estarem pegant passeig abans i passes arrere. Exacte. Jo estic amb Salva, eh? jo crec que la, la lectura que ha fet l'anàlisi és, el, és el correcte i que la clau passa per la continuïtat. Si este València continua demostrant els símptomes que va demostrar ahir, pues anirà avant, serà capaç de créixer, serà capaç de, de guanyar en sensacions i en resultats, i si no, pues bueno, eh, jo és que el, el, el precedent de l'Atleti de Ilau el tinc encara molt present i me dóna por perquè després de la primera de, bueno, del, del partit contra l'Olímpic de Lyon però sobretot de la primera part no? estàvem parlant també de que, de que bueno, ja hi havia símptomes de, de, sí, de millora... A mi, a de... Sí, però a mi m'asseguren que el dia de la, de, del Lió, perdó, ja en la tornada hi ha jugadors que se qüestionen moltes coses, que no, que no estan a gust i que se qüestionen la manera de guanyar el Lió. Bueno, eh, tot i això, aquell dia va haver una espècie de, uh mhm. -huh. no, de, de, de conjura, no? Allí en l'hotel no els demana que donen un pas eh, endavant, que siguin un equip, que demostren la unió, la solidaritat, el compromís, els, els tres pilars bàsics no? de, sí. de Nuno, i ho fan i guanyen el partit mm, no, no en, un futbol, en un futbol vistós i creatiu, perquè, perquè no, perquè és impossible el que parlàvem, no? un equip en aquest estat d'ansietat i de necessitat és molt difícil demanar-li demanar, miracles, no? Però bueno, eh, jo crec que això el que ha dit Salva, continuïtat i resultats a partir d'ara, i davant el Gante hi ha que guanyar i hi ha que tornar a demostrar-ho. Què te que la versió d'ahir del València, César? Bueno, yo el que penso és que contra Bilbao tindrem 20-25 minuts a un bon nivell i ara pues, fem una, una primera part bona entonces jo crec que l'equip les victòries ajuden a curar tots els mals i té que anar a poc a poc corroborant no? un equip no passa de jugar un quart d'hora bé a un partit bé va, va per fases, entonces ara en fem mitja part bona és una bona senyal no? jo crec que el gol que Ferran Pronte ens va ajudar la, la recuperació d'Andre Gómez ens dona molta fortalea però bueno ara venen partits importants i n'hi ha que seguir corroborant eh? perquè, perquè aquesta lliga va ser molt dura Sí, sí, això, això no, tinc, no tinc dubte, però eh, eh, eh sí que és cert que en la majoria jo sé que eh, això els, els tècnics ho valoreu molt, que és la part menys vistosa, que és la part que menys agrada probablement a l'aficionat, però que eh, si vos complau a vosaltres perquè és una eh, manera de plasmar sobre el camp el que se treballa en la setmana eh, el fet que ahir el València defensivament no patira durant el, tot el partit sí que és el que ofensivament ja ha sobretot com diu Salva en la segona part quan baixa la gasolina d'André Gómez ho nota l'equip però eh, el fet de que no li feren oportunitats clares de gol, això com hem dit, d'una cabotada en una treta de cantó i del penal que para Jaume Domènech, que ara després parlarem, sí que és, una, és un bon símptoma eh, de cara al bloc i al treball d'aquest bloc en aquests últims 15 dies. Sí, yo creo que, bueno, jo crec que, que l'equip ha construït des de darrere i la defensa té que ser. Encara que sempre diguem tots que, que el primer defensa és el delanter i tot això, però, però un treball col·lectiu important i, i a València va defendre bé, no? Entonces, va créixer, has que, has que créixer des de, des de darrere. I este partit amb, amb estem bé. Anem a veure si, si l'equip este, este nivell, que és el que té que fer, no? Mm -hmm. Ara, jo dic, hem de tindre paciència perquè no, no anem a estar dalt i a estar baix exactament hem fet, un quart de la quart d'hora bé, ara fem mitja part bé anem a estar al costat d'ells i anem a estar fent-lo força, donant nos ànims a veure perquè sigui quin és el camí, està clar perquè ara sí que és el company que el que s'ha és una tranquil·litat que fa falta per preparar una setmana en la que dimarts el Gent mm -hmm i diumenge l'Atlètico de Madrid, paraules majors. Sobretot estabilitat i confiança, no? que jo crec que són coses que el València no ha tingut en les últimes setmanes i bueno, jo crec que sí que s'ha demostrat una, una de les reflexions que feien tant els futbolistes com el tècnic cada mhm. vegada que hi a roda de premsa o, o parlaven en zona mixta que era la idea d'això de este no nos va a venir bien. Bueno, pues jo crec que sí, que el València pues li ha vingut bé el, el, el paró de la competició, clar que sí, perquè estava en un, en un, en un moment d'ansietat i de necessitat en el que necessitava parar, reflexionar, analitzar les coses i a mi, després de veure el València d'ahir, sí que me da la sensació de que, de que ha vingut bé. No sé si s'han analitzat i s'han treballat les coses. Sí que me consta que en l'aspecte estratègic i en l'aspecte tàctic sí que, sí que s'ha matxacat a l'equip estos dies, però, però crec que li ha vingut molt bé i a partir d'ara, bueno, pues, eh, davant el Gante has de guanyar sí o sí, sí o sí, uh mhm. -huh. en casa i contra el rival aparentment més dèbil del grup, i anar al Calderón amb, amb molta confiança i amb un jugador que vas a recuperar que és Enzo Pérez que anem a veure jo crec que, jo crec que València pot plantar cara en el Calderón eh, i ara que veureu, i, sobretot César el que diem de la tranquil·litat, a voltes ah. els entrenadors en lloc d'un davanter poder comprar tranquil·litat per a treballar, a voltes comprariu tranquil·litat eh? compraríem victòries, <laughs> que <laughs> victòria te dona tranquil·litat. canviarem, estaríem tot... Eh, està clar que, mhm. que lo guanyar te dona molta tranquil·litat. Aquestes setmanes, aquests dies que he estat veient la selecció, imagina que a València li ha donat una tranquil·litat, ha treballat, com ho diguet, a tres aspectes i, i això li va fenomenal. Però si he treballat aquests aspectes i no hagués guanyat, ara estaríem dient que, bueno, que els nervis, que les victòries apanyen tot. Tots els defectes que veiem que es veien antes, però ara són virtuts, i entonces els entrenadors no comprarien victòria sempre, això està clar. Está claro. Eh, ves en cuidado de lo que en dirà això, que igual entre teva si te pega un palo. Folgado, eh, tranquil·litat és evident que és un factor necessari i que ajuda. Eh, el tram final de la setmana passada, encara que se venia encara arrossegant algo de Bilbao, però ja molt diluït, eh, els jugadors tornen de la selecció, mate semblant la majoria d'ells, i després la victòria d'ahir eh, te dona la tranquil·litat a la sessió d'avui la de demà tranquil·lament afrontar el partit contra la Gent perquè ara eh, entrarem en aquesta història serà un dels temes d'avui de debat el doble enfrontament contra el Guint és el 60% de la possibilitat d'entrar en vuitens de final. Sí, a més, Manolo, eh, en les acaballes de la passada setmana se va encendre i se, i se incendi que va, que va ocasionar Álvaro, Álvaro Negredo i que, ahir, i que ahir també amb la victòria davant el, davant el Màlaga pues, queda en, en un segon plànol no? imagina el que haguera ocorregut si ahir per exemple el València té problemes a l'hora de, de marcar amb Álvaro Negredo en, en la tribuna veient tranquil·lament el, el mm. partit se necessita una, una victòria més després d'aquest xicotet incendi que el mateix Álvaro eh, Negredo va, va ocasionar o va, o va provocar i ara pues, la setmana torna a ser eh, complicada i torna a ser eh, important perquè hi ha dos compromisos, un en Lliga de Campions i l'altre en Lliga, però ni més ni menys que al Calderón davant l'Atleti de, de Madrid. Per tant, bueno, pues quan acabe la, la, la setmana que ve, Manolo, en este mateix eh, espai, diumenge, perquè València juga diumenge en el, uh mhm. -huh. en el Calderón, pues esperem parlar d'una setmana mm, important i, a més, positiva eh, i parlar de, de dos victòries o de dos bons eh, partits del, del València. 12 i 16, anem a fer una pausa per la publicitat en eh, tertúlia avui amb Salva Folgado, amb Andrés Alverola i amb César Ferrando. Vos recorde la pregunta que estem fent eh, en el dia d'avui, que és si va fer bé Dani Parejo en decidir llançar el penal o li tenia que haver deixat a mm, Paco Alcácer, que és eh, qui l'ha demanat. Per ser Folgado, te'n recordes aquella roda de premsa post-Granada eh, quan va dir un allò de, del Lió que juga en rombo i tal? Sí. Tenim un tuitero que es diu El rombo del Lión extraordinari. 12 i 16, fem una... Se diu, se diu així. Sí, sí, el tuitero. El rombo del Lion. 12 i 16, la gent s'agarra, eh? no deixa passar ni una. Fem una pausa per a la publi, vos recorde arroba esports de 90 sentit. La pregunta, va fer Betany Parejo en ja, decidir llançar el penal o tenía que haberlo dicho deixat a Paco Alcácer. A això i moltes coses més después de pausa. Vinga. La nueva forma de restrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre, llévate un Hyundai iX35 CRD y Tecno Sky del 2014 por 17.990 euros o financialo por tan solo 324 euros al mes. Nos encontrarás en Pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, Salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 10 minuts. Esports 97 NIT, avui diumenge i fins a la una de la matinada en eh, l'anàlisi del que va ser la victòria del València. Parlàvem d'assentar i de la milloria en la part de darrere i crec que hem de parlar de dos noms propis. El primer d'ells eh, per la dificultat de tindre que aparèixer en una acció comissa i en l'única pràcticament que va intervenir en el partit Jaume Domènech que ahir semblava un veterà com li va aguantar la duda que és un especialista i va acabar parant el penal este xicón està agegantant la seva figura a cada segon que passa i jo no sé si ara mateix que no té cap culpa de lo que li ha passat Matthew Ryan estarà malament el moment en el que va decidir vindre per a València perquè és que ve a València juga la prèvia de la Champions, en el primer partit sí fa una molt bona parada Bernardo Silva i en el segon deixa algun dubte, després eh, juga els dos partits de Lliga en els quals pues, eh, ni embruta ni neteja, ahí, ahí, i després arriba la lesió. I una volta arriba la lesió, entra Jaume Domènech, debut estratosfèric en Gijón, comença a créixer la figura del porter Medara eh, té una recaiguda, o té un problema en la ferida del genoi Matthew Ryan, se está complicando mucho la vida al australià, pero lo que es innegable, señores, es que la figura de Delgado Almenara cada volta es més gran y ahí la confianza suficiente Pera siguen un novato en primera división, porque no me du, por eso, cuatro sin partits, eh, aguantar-li de la manera que li a Duda en el llançament del penal. Bueno, yo eh, jo crec que mm, la gent que ha vist el Mestalla i que ha vist el Jaume Domènech els últims dos anys eh, sap perfectament que mm, igual la especialitat de, del porter de, de Almenara són els penals, és el seu fort mm -hmm. ho va demostrar en Lima en una tanda de penaltis d'un torneig de l'estiu d'aquest estiu passat, no, de l'anterior va ser l'heroi i, i bueno, ahir ho va fer bé jo crec que Jaume, mm, per damunt inclús les seves condicions del, de, dels seus reflexes, de la seva capacitat de reacció sí. de la seva valentina eh, jo crec que eh, té una cosa que és el caràcter, la personalitat i el, i el lideratge eh, suficient com per, a, com per a connectar amb la grada i sobretot per a, que, per a ser un, un, un home important no ara que acaba d'entrar però sí a, a, a, a curt termini inclús diria jo en el vestuari perquè en este vestuari eh, si, fem un, si, si fem un anàlisi dels futbolistes la seva personalitat eh, hi ha un perfil molt baix jo crec que eh, Mustafi és un líder i, i Enzo és un líder i Negredo és un líder però a partir d'ahir jo no veig més líders no veig, no veig futbolistes amb aquesta capacitat. Uh mhm. -huh. I Jaume Domènech sí que la té, i això mm, l'està venint molt bé a l'equip, sobretot darrere, i, i bueno, amb, amb, amb actuacions com la d'ahir, eh, molt bé, no? Jo ahir ja vaig veure en Twitter suposo que anirà en broma, no? -huh. Mhm. Gent que demanava eh, en, amb el hashtag Jaume Selecció <laughs> pues que Vicente de Bosque que se l'emportara. Però està en un molt bon però moment. Sergio molt bon del Sevilla va sí. aparèixer en el Sevilla la temporada passada en una situació semblant i acaba la temporada anant a la selecció. Eh, el Twitter és una maravilla. Jo ja també vaig veure algú que... No recorde qui era, eh, eh? Algú que dia eh, que Nuno havia estat espectacular el treball motiva de motivador de Nuno fitxant-li a Ryan a Jaume per a que, <laughs> per a que estiguera en este nivell. Salva, César, la figura de Jaume Domènech. Jo crec que no, que no hauria d'haver de, ja debat quan torne i estiga totalment restablert de la seva lesió eh, Matthew Ryan. Vull dir, no hauria d'haver eh, debat eh, ni cap tipus de discussió respecte a que Jaume continuarà com a porter titular en la jo crec que no hi ha discussió a del, del València per tant ell se ho ha guanyat sempre hem comentat així que partia com el quart porter de la, de la plantilla quan va arrencar la, la temporada és cert que ha tingut molt, molta sort per diferents circumstàncies però també és cert que s'ha pogut aprofitar i de quina manera el seu, el seu moment ahir té molt de mèrit la parada primer perquè no és fàcil parar un penal, però és que després li el pares un especialista com és Duda, perquè davant d'ell no tenia qualsevol futbolista, tenia un dels millors eh, especialistes de, de la Lliga i un dels futbolistes que millor colpeja la pilota o tracta la pilota a valor parat, fonamentalment amb la cama esquerra. Per tant, té mèrit la parada. Eh, per la parada en si, pel penal, pel moment del partit que era, perquè mm, si el mal haguera marcat i haguera plantejat diferents problemes al, uh mhm. -huh. al València per l'estat eh, de feblesa anímica del, del València, però a més té mèrit Manolo perquè bueno, pues, li el para a, a que és un especialista. César. <clears throat> Jo crec que és una gran, una gran notícia. Uh mhm. ah, -huh. Bueno, donat al porter. No? De que, de, crec que el València Nemi té que estar molt content i la València molt content de que de, de la seva cantera li un porter que estiga, estiga davant el líder que està davant tard. això és una gran notícia per a tots nosaltres entonces eh, jo l'únic que li desitja que, que, que siguis que el nivell que està donant que estic convençut de que en uno el va, el va apoyar perquè, perquè per tots els entrenadors entrar un, un, un jugador de futbol base és, és una alegria pareix que, que te poses una medalla no? dona la sensació de que, de que estàs fent les coses bé i estic convençut de que un no va estar, va estar al darrere d'ell i, i torno a repetir, és una gran notícia per tot el valencianisme, una gran notícia de veure que, que un jugador de futbol base eh, puja al primer equip i, i cara a la cantera està dient els, als del València B, de juvenil de tots, mm. que, que treballant s'arriba. És un missatge, no? Jo crec que és un missatge. Jo crec que Jaume és l'exemple per, a, per a tots els futbolistes de la cantera de València. Parlava, Salva, de que, de que Jaume ha tingut sort, i jo crec que sí que és de veres, que li han que li han eixit bé, li han eixit bé les coses en, en els últims... No, no, però parles, parles de sort per, perquè si no fora per lesions reiterades en la porteria ningú s'haguera fixat en ell. és que, deixa'm que te conto una cosa, mm -hmm. fa dos anys Jaume va jugar contra... Jaume va anar convocat contra el, en el primer equip, eh, contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo Vallecano, el dia que se lesiona Diego Alves. Sí, i, i no va eixir, no va eixir, a pesar de que va Aguanta estar... Aguanta Diego Alves calfant, el partit. 45 minuts i no va eixir. En de Jukic, 1-0 al Rayo. Bueno, pues Jukic, després del, del partit, li mm. va, li va dir a Jaume que, que li la guardava, que no patira, que anava a debutar en el primer equip que ni la guardava i al final destituïn a Jukic i no va, no va poder debutar a ah, voltes passen, passen aquestes coses el que sí, eh, de yo abans César, és que a voltes un jugador se li tors la, la trajectòria sense tindre culpa, que és el que deia jo de, de Ryan, que ve així, és el por, millor porter de la Lliga belga, té unes condicions i li arriba la oportunitat de fitxar per un equip Champions en una lliga atractiva com l'espanyola, española juga el primer partit, fa una bona parada en un mà a mà, després en el partit de tornada en Mónaco deixa algun dubte, eh, dos partits de Lliga que juga, bueno, ni fu ni fa, luego arriba la lesió, eh, la eclosió de Jaume en la porteria, a Ryan se li eh, infecta la ferida i li va tindre encara mestres de baixa, s'estan donant els condicionaments per a aquest jugador pues, eh, comença a tindre ja molt complicat el poder competir en el València. Sí, però... Com... Sense tindre culpa de res, eh? No, sí, principio, cuando pensé, yo primero que es, será profesional, pues eh, ya te que pelear y tan como antes y, y esperar su oportunidad de trabajar, ah, no? Pues, solo yo poder a Yo de campo pues, siempre la, la que es mi de defensa, de lateral, siempre tiene mis puestos, Pero ahí eh, yo yo que siga y y que será un gran profesional. y bueno, pues pues te, té que revertir esta situación, ¿no? Uh -huh. Además, lo que me interesa, que lo que vol es que, que, que el porter que para ver los palos la pare. Que la pare, que ho faci bé, perquè me interessa que l'equip estigui amunt. Si jo a Domene pues, tenim una satisfacció doble perquè tenim un València en la porteria, això és molt important. I si jo a Ryan, pues, estarem darrere d'ell perquè, perquè l'hi tot bé, no? Però, però ara la seva missió és a el cap, apretar els, els béns i, i treballar el que pot fer certament i entonces doncs, que jo volia eh, eh, dur a primer terme eh, en la part positiva i lògicament eh, de la part de darrere dels que jugaven ahir és la d'Erlan Santos mm. que jo els dos rates que l'havia vist dic, home, m'ha agradat, és el que falta vol lo més i contra rivals d'envergadura, però el partit que juga en Cornellà, tot i la derrota va estar bé, mm. no hmm. va errar el rato que va tindre que jugar per Abdenur en Lió va solventar bé... Eh, en un moment seu... molt difícil, eh? En un moment difícil va solventar bé la papereta i ara em va donar una sensació de que mm. sabia el que feia amb el baló dels peus, eh, va eixir al tall moltes voltes eh, bé i si, i si a, en cobertura amb Mustafis, crec que, eh, amb Mustafi, perdó, les cobertures crec que les va fer prou bé jo crec que este xicón probablement no siga un defensa del nivell pues, del que tots sabem que és el mm. que anelem, que se n'ha anat, que no també hem dit però sí que és cert que les oportunitats jo crec que este xicón està aprofitant-les a mi em pareix que és un futbolista que és molt correcte que, que, fa, que sap el que té que... havia arribat de, a, a, gent que te deia, mos està sorprenent en els entrenaments està fent tot sí. sorprenent de, no el coneixíem i escolta, té bona pinta sí, sí, en, en, en els primers entrenaments el que diuen els futbolistes és que era molt valent, era molt valent, que, que, que anava sempre, que no s'arrugava mai i que des del, primer, des, del, des del primer entrenament que va fer ja rascava que és un futbolista que, que, bueno, que, que és molt gran, que és, eh, té, ah. té, té, té, no sé si són eh, un metro 95 o, bueno, en fi, és un, és un, un futbolista molt, molt poderós, no? I té moltes opcions, li dona moltes prestacions al València a la defensa. Jo crec que ara, si, si continua a este, a este nivell, inclús, bueno, pues, si el que prima és el moment esportiu, el moment eh, de rendiment, pues, té que jugar per davant de De yo no, ah, yo no tengo ni una presa. Si yo fuera en unos proyectos santos, no tengo ninguna presa en que, en que Adenur torne. Y es que Obviamente, eso es bo la competitividad de la plantilla. Molvo, molvo, molvo. Lo que pasa, yo, lo que no sé es cómo estará Bezo. Folgado, pues tú te imaginas Yo estoy de acuerdo en, el que, en el que he comentado, en todo el que acabo de comentar de Aderlan Santos, lo que encara fa, Manolo, es contradictoria la, la, la paría de centrales que va a presentar eh, Nuno en San Mamés davant l'Atlètic Club de Bilbao. Per sí. què? Perquè davant la millor eh, esquadrilla aèrea de la Lliga formada per Aduriz i Raúl García, que avui ho han tornat a demostrar en, en Riazor, encara que últim hora el Depor pues, ha rascat i s'empata a dos, però jo avui els he vist altra volta molt bé, a la parella integrada per Raúl García i Aduriz, li, que li va donar moltes coses a l'Atlètic Club de Bilbao, però davant d'aquesta parella, que si té una virtut és que de cap són els millors probablement la millor parella de, de la Lliga pues en un examen va presentar, Bort, va presentar a, a Mustafi en companyia de, de Rubén Bezo tenint a Berlán Santos que com diu Andreu no sols és alt però és que a mer de cap va, va de meravella probablement perquè és alt però també perquè ho acaba de comentar Andreu és, eh, és valent jo crec que en aquell moment Nuno s'equivoca a l'hora d'escollir de, aquesta parella de, de centrals ja Jair Aderlan Santos li ho demostra el seu, el seu tècnic Nuno no ha trobat encara la parella de Mustafi, per això no para de canviar de, de central. Això ha coincidit també amb la lesió d'Abdenur, que en principi és l'escollit per a ser l'acompanyant de Mustafi, sí. però després del que hem vist a Abdenur i del que li hem vist a Darlan Santos, a Darlan Santos no té res que envejar-li a l'Abdenur, que de moment hem vist, hem vist, hem vist. Jo espero que millore, perquè en teoria és millor futbolista, però de moment no, no ha mostrat més que a Darlan. El que li has vist, el que li has vist a Darlan Santos, César, què te sembla? Bueno, el que l'he vist també, a mi m'agrada, no se complica, fa les coses bé. Jo crec que l'entrenador està tranquil de que té ahir, ahir un bon jugador. Jo, a, a mi és un cas molt paregut al, a Baran, al Real Madrid, no? Uh -huh. Que hi ha dos centrals ahí que poden jugar, però quan juga Baran sempre ho fa bé. <laughs> I este, este pot ser el Baran de nosaltres, no? Un, un central que va bé de cara, que no es complica, eh, eh, jove, no alça més la veu, entonces Ahir, ahir tenim un altre, un altre bon jugador, no? De totes formes, a mi el Bernur este, sense, sense veure el res de l'altre món, a mi no em va desagradar aquest partit que vaig veure. Just quan va estar, eh? Em va donar la sensació de que sabia el que feia, de que pot fer ratlla, de que porta molt de partit jugant i, i que té el cul pelat de tant de jugar, eh? Pues de, eh, no, no està bé, però jo crec que si jo mos podran moltes coses a matos també. El que passa, i això ja ho hem comentat en alguna tertúlia, César, és que l'explosivitat que tenia també tot el món es pensava que Abdel era igual i és un central en altres característiques que no vol dir que sigui Roy ni molt menys en efecte, a mi també em dóna la impressió de que és un tio que en continuïtat pot ser fins i tot un dels capos d'allà darrere però que té unes condicions diferents ni millor ni millor ni pitjor vull dir, eh, Ayala era un extraordinari central i Jukic era un extraordinari central i cadascun tenia unes condicions absolutament diferents i fins i tot oposades a les de l'altre. Crec que ara mateix en la dicotomia Abdenur Otamendi, que és la vara de comparar perquè és el que dic al lloc, crec que ahir és una miqueta perjudicada Abdenur però en efecte, jo coincidís que amb tu César que té, té molt bona pinta 12 i 32, vinga, la pausa i en tornar, llegim els tuits està la cosa calenta i a més eh, tampoc n'hi ha una eh, dígame, una opinión mayoritaria. Estamos repartiendo el tema entre el penal de ahí, lo de Parejo o lo de Alcácer. Ahora o venga, 12 y 33. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. No por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 y 35. La pregunta, va a ver a ir Dani Parejo en decidir llançar el penal o le tenía que ver Sedita Paco Alcácer? Diu Davis, diu Paco, um, eh, diu egoísta con 2-0 le hace falta... Eh, Dani Parejo egoísta, con 2-0 le hace falta más Alcácer. Requera Munt dice... Eh, crea mal rollo entre ellos y afición. Ánimo chicos, momentos, partido. Sergi Diu, no todos pitamos, no digas el público, di parte del público. Eh, eh diu, sí, es el capi y el lanzador oficial. Lo que tiene que hacer Paco es marcar y no contra Luxemburgo. Elías López diu, Parejo es el encargado de lanzar las penas máximas y es el último que tiene la autoridad de ceder o no el balón. Punto. Eh, eh, diu spider Parejo y Paco Ferenes que van a irse en el momento. No llames la afición mal perchular, pero ya que pasar página. Juan Molina Gutiérrez. Los estaba lanzando parejo, pero creo que tenía que haber cedido el lanzamiento a Alcácer. Saludos. Sergi, Diu, sí Elías, pero no los 50.000 pitamos y en el penalti pitaron muchos menos de los que se pitó en otros partidos. Ángel no Diu tampoco creo que haya debate. El lanzador es parejo, lo tiró, lo metió, punto. Pensar en la Champions, mm, Alcácer no despataletas. Marcos dice, Giso Diu, parejo no es capitán ni en el vestuario ni en el campo. Y ayer hizo gala una vez más de ello. Tiró por el mismo egoísmo que el otro pidió, que el otro lo pidió, pero no tuvo en cuenta que un delantero vive de ello. Isabel Jiménez, eh, por supuesto, es el especialista, el delantero tiene que meter las que tiene antes. Eh, me espera así, Alejandro Lobato, Diu, los que decís que debió tirar Paco eh, han olvidado que para Parejo también es un momento difícil. Chino Crack, Diu, sí, de hecho me parece mal los pitos de la afición a Parejo en el penalti y el enfado de Alcácer. Eh, Chino Crack, los delanteros tienen que meter las que tienen, Negredo en Bilbao o las dos de Alcácer ayer. Alejandro Monsei... no me gustó la manera de actuar de Paco Alcácer. Dani Parejo hizo bien, me está bien justo con nuestro capitán. Fiambera Diu cree que Alcácer no va a saber insistir y tal... le va a posar la grada en contra Parejo. Tino Narbona Diu yo hubiera hecho lo mismo que Parejo. Sergio Diu, quien lo tira a las duras y a las maduras, es eh, Parejo. Ese penalti de Parejo, él también necesita confianza. Eh, me espera, sí, Pepe Muñoz, el designado por el entrenador no es parejo, pues no se hable más y dejamos de gilipolleces. Oscar Navarro, Diu, si Alcácer... Ara parlarem de si n'hi ha un destinat o no. Eh, no hem parlat d'André, Manolo, encara. Ei, hem parlat també d'André. Hem parlat d'André, són la 1 menys 20. Espera que lliga Manolo. la gent... Eh, Boicot André estàs fent. Ai, mare. Parejista. Si Alcácer <laughs> pusiera la misma intensidad en los partidos que la que le puso al pedir el penalti, otro gallo es cantaría. Amunt. Toni Campos opina que Parejo no hauria d'estar el camp con qualsevol jugador que no està per a jugar sota la culpa té l'entrenador. Peter Lim diu, no, Dani Parejo se lo tenía que haber dejado a Paco Alcácer porque tiene hambre de gol e ibas 2-0, pero no es para pitarle. Andreu M.A. diu, verlo verlo lo Danilo, que es el que va a provocarlo Bueno, pues, es eh, que n'hi ha no? El Sultis que arriben, Alberto Peinado, <clears throat> que bien se ve la vida después de un 3-0, ahora resulta que nuestros jugadores son buenos y todo, y Fabián Gac, que se me escriu desde de Francia, lo más importante para mí es que se ha marcado el gol. Amund Bueno, eh, no vas a tener masa eh, Nuno Aire en el tema del penal no a si n'hi o no un designat para llanzarlos. Yo creo que lo más importante es que el penalti ha sido gol, ha sido el tercer gol. Y ese gol nos, permitió la, tranquilidad necesaria para en ese momento del partido saber que lo teníamos ganado. Eso es lo importante, que ha sido gol. Ditaso y yo yo he la megua, es que ves normal que hacer el demane, ves normal que Parejo el tire, eh, encara que para José que alguns li tiren encara que l'any passat li va cedir una Negredo contra el Getafe quan anava necessitat i també he de dir que per a mi on s'enganya Paco Alcácer en no celebrar el gol fins que... Era Negredo o a Rodrigo? A Rodrigo, a Rodrigo en la nada a Rodrigo. i a Negredo en la tornada. No. Ah. A Negredo en Getafe a mm. Rodrigo en Getafe sí. i a Negredo en Mestalla, un partit de, de matina del diumenge. Eh, I on s'enganya per a mi Paco Alcácer, però que són 20 anys i és comprensible, és en no celebrar el gol eh, fins que no passa allà pel seu costat i li diu alguna escolta. Dit això, senyors, i el, hem de solventar-nos 6 minuts perquè l'últim quart d'hora vull dedicar-li a André Gómez perquè després Gràcies, André. Folgado no me diga que li boicoteche la figura del portugués. Andreu volia contar algo de, de Parejo y de, y del penal, ¿no? O de Alcácer. No, la meva reflexió... No, jo el que, sí, que volia dir era que... Mm, bueno, jo realment pense que si n'hi ha que senyar algú és a, és a Dani Parejo perquè és el capità i quan, i quan és el capità és el capità per a, per a coses com aquestes, no? I crec que si algú té que... No té que néixer de Paco Alcácer, és una cosa que té que néixer de, de Dani Parejo. Crec que el partit estava resolt, estava 2 a 0, el Malga estava ja descarrilat, uh mhm. -huh. eh, no canviava res i si Parejo no, no li dona el penal a, a Paco Alcácer és perquè ell sent la necessitat de que té que marcar perquè Mestalla l'està apretant, li està, li està xiulant. L'any passat va fer una bona temporada en, en, en la tocant als gols, a la, a la xifra golejadora. Uh mhm. -huh. Este any encara crec que no havia marcat, si no m'equivoque. Qui? Eh, Parejo. Sí, contra l'Atleti Bilbao. Marcat contra, contra l'Atleti Bilbao de falta. I, però bueno, és una cosa que no canvia res. Ha marcat només un gol i vol enganxar-se i vol convèncer a base de, a base de gols. És la meva interpretació, eh? Jo vull mhm. dir que no, no he parlat en Parejo ni molt menys, eh? eh, trobe normal que Paco el vulgui... A Paco no l'anem a descobrir ara. Té un, té, tu ho has dit al principi de la tertúlia. Té una, té, té una ambició Correcte. Eh, golejadora i unes aspiracions que no les anem a descobrir ara. Eh, jo, si fora Paco Alcácer, també l'haguera demanat i, i segurament li haguera vingut molt bé perquè ve d'una dinàmica molt bona. Ell va sentir la confiança de que el penalti si l'haguera tirat ell l'haguera marcat ho va veure clar i va demanar el penal i bueno, pues aquestes coses eh, són naturals no? i pues, jo aplaudisc a Paco que siga, que siga natural en aquest sentit a partir d'ahir el que he dit eh, l'anècdota, la imatge que van veure parla molt de lo que és Parejo com a capità de València i de, la, i de la dinàmica interna de vestuari que hi ha ara mateixa César Bueno, crec que tenen raó, tenen raó els no? Si, sí, si sí, Parejo no s'ha encargat i també pensa que no està passant un bon moment i, i, i ell necessitava tirar-lo, no? Mm. I Paco Alcácer també comprenc que vulga perquè alguna lloc viu dels gols, no? I, un gol pues, dona molta moral, no? Entonces que els dos. No m'agrada eh, que Paco no celebra el gol, pues no m'agrada, i, i perquè el que fa és pues, que alguns aficionats li poden pitar al seu company, això pues, no em pareix correcte, no? Ah, però bueno, un xic de 20 anys, com bé dius Manolo, tot és comprensible, no? Però jo crec que, que a tots tenen la seva part de raó, no? Estic d'acord. Una, una vol tirar perquè, perquè el tira sempre i, i necessita, i l'altre és un golejador i necessita també i creu que pot fer, no? És que jo, de fet, perdona, eh, César, no estic qüestionant que, que Paco el demanarà, me pareix normal que Paco el demanarà i contava en la primera mitja hora en del dia del debut de, del burrito Ortega que Farinós, <laughs> que també era jove i, i sempre sí. és un jugador que ha demostrat tindre pues, un caràcter com el que té ara Paco eh, li va discutir el, final, el penal que al final el llança, el llança Ortega eh, jo no discutic que llançar el penal l'únic que dic és que pues, a mi no, no me va semblar bé això pues, que no celebrar fins que no passa callar per el costat i li fa una escolteta però que són 20 anys i que sí. aquestes coses en calent passen, que si tornen no. a passar és quan sí que hi ha que apretar-li, però que no res més, que com tu dius, els dos tenen la seva part de raó. Sí, jo crec que tenen dos raó i, i el que tu no també és veritat, l'important és que, que el que va tirar eh, a Fera, el problema l'ha tingut si s'haguera fallat aquest penalti. Entonces això no s'haguera armat o, o, un gran follo, però ben lo marcat, pues, pensem que tots tenien confiança, eh, que Parejo va, va fer el que pensava mm, era el millor per l'equip y, que, y que Paco pensaba que si él tiraba ayer era lo mejor para el equipo. Entonces, porque Esteban Patach y, que lo mejor es que gol en Pau Salva, yo entiendo que Alcácer entiendo que el, que el tire bueno, entiendo que, que a tirar bueno, pues, eh, hasta les botes desde la portería si, si eh, posible pero estoy de acuerdo en, Andreu el momento de Parejo no es no es eh, bo no es positivo probablemente también necesite necesite fer gols per a guanyar en, en confiança i ahir si Parejo no li deixa llançar el penal a, al Càfer és perquè hi necessita eh, marcar. Lo que no me va agradar és que en aquest moment, eh, quan Alcácer s'acosta Eh, agarra la pilota, parla parejo para que el y lanzar y parejo le digo que no, que yo el tire que una par de la grada de, de Mestalla que pod ser el que buiga, pero que a mí no me agrada comence a pitarle a, Parejo y comience a cantar Alcácer, Alcácer. a decir son cosas que yo personalmente no, no entenc esa par de la afición de Mestalla que a ir pues eh, en, ese, en esa anècdota o en ese incident se va posar del costat d'Alcácer i li va xiular a, a Parejo. Jo crec que Parejo precisament el tira per això, perquè al llarg del partit ja havia escoltat diferents eh, volta xiulets sí. i, i crits i crítiques perquè bueno, pues, eh, no esta bé i havia perdut pues, ese tipus de, de balons que moltes voltes per Parejo i que desesperen a part de, de la grada, pero el comportamiento y esa parte de la grada que él chula a Parejo y canta al de en el penal, a mí personalmente no, me va a agradar. y también te digo una cosa, a no se le pregunta ¿Quién es el ah. encargado de Lanzar los penals. Y el uno lo importante es que lo haya ah. marcado. No, No, Nuno, tú tienes que marcar quién es el que llanza es penals. y si determines quién futbolista de la plantilla llanzas penals, pues a partir de ahí Parejo le dirá el que Yo estira y si no para el entrenador. Y el tirará Parejo siempre, excepto que Parejo diga, tíralo tú. Pero yo creo que es el técnico el que ha de marcar que sigue Parejo. Y si es Parejo el que estira i Nuno ahir no ho diu en roda de premsa, pues, encara entenc menys eh, a Nuno, no l'entenc. 12 i 45, tanquem ja esta història, que si no diuen que ens agrada molt la polèmica, i parlem d'algo molt positiu, la eclosió i la tornada i el futbol que desprèn de les seues botes André Gómez, 12 i 45, últim quart d'hora de la tertúlia així Cia Esports 97 nit, fins a la una de la matinada. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre llévate un Ford Kuga 2.0 Diesel 140 caballos 4x4 seminuevo por 11.500 euros o financialo por tan solo 200 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Llega a Sagunto la carrera definitiva Farinato Reis. Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48, tenim que acabar ahir 55 aproximadament, perquè els últims 4 minuts són per a repassar els gols amb els amics de Ferto Peugeot. Han tornat els gols, tornen, com sempre, el repàs de les diones, dels dianes del València, de com les cantem així a l'Esports 97 NIT amb els amics de Ferto Peugeot. Senyors, eh, ahir la portada eh, de Super i el portatge d'Andreu era Andreas Magia i André va obrar la màgia eh, el capital ofensiu del València ara mateix passa en un altíssim percentatge per com siga capaç de eh, enganxar amb el seu joc el portuguès. Mm, jo crec que la prèvia és el que, és el que ficàvem, no? que mm, si n'hi ha algun futbolista al que se pot aferrar el València per a canviar de cara és André Gómez, per les seves qualitats, perquè mm, eh, és el futbolista que és capaç de marcar la diferència, i tu ho has dit, el caudal ofensiu del València canvia i allí ell ho ha demostrat no està, no està en un bon estat físic encara perquè és normal ve de dos lesions eh, com ha dit Salva i no té el, el ritme de competició però conforme este, este futbolista torne a agarrar-se li pot canviar la cara al València i pot recalibrar les aspiracions de, del València que ara mateixa no sé jo si, si estan massa compromeses o no, tot dependrà de futbolistes eh, com André Gómez André Gómez fa millor als seus companys a ir-se la vore i, i el, que, el resum que feia Salva el València va durar el que va durar André Gómez i a partir d'ahir pues, després no va, va entrar Danilo Barbosa que també va estar molt bé però no, no és el mateix Salva, César jo crec que per exemple la velocitat que imprimís al seu futbol André, Manolo, jo crec que era el que necessitava el, el València. El València era un equip que era molt, molt lent, que era molt previsible, sí. parlaven de que necessitava canviar coses, de ser més intens, però també de tindre més velocitat, de més dinamisme. I jo crec que a ell, aquesta velocitat i aquest dinamisme, li proporciona Eh, <clears throat> André, és cert que també el comportament d'ahir en la primera part de Pablo Piatti i de Santi Mina és diferent a lo que venim a oferir-nos eh, futbolistes de banda del, del València, excepte Feulí, que fins ara havia sigut el, el futbolista que sí que te donava un contra un, que te donava velocitat, que te donava rapidesa, excepte. Però jo ahir, independentment de, de que per a mi és la figura del, del partit sense dubte, l'home del partit, no? Eh, com diuen els, els, eh, els anglesos, jo vaig veure ahir en, en la punta d'atac del, del València moviment moviments que no havia vist encara al llarg d'esta... temporada. comentari d'una retransmissió ja, no era, ja no era tot per fora. No sé si respon a la presència de, de Andreu, a que Nuno, entenc que també, pues, ha canviat coses, perquè jo vaig veure coses en Piat i coses en, en Santimina, que molt de voltes intercanviaven la seva, la seva eh, posició, que efectivament no sols buscaven entrar per... Eh, per fora, sinó també anar-se'n per dins, deixar eh, el carril als laterals, que ahir van ser carril, eh, laterals molt, molt llargs, no? molt, molt profundos, tant Cancelo mm -hmm. com, com Gallà. Jo hi vaig veure un València eh, diferent en, en atac respecte al que havíem vist eh, fins ara, i evidentment no sé si tot respon a la sola presència de, de André, crec que no, però per damunt de tots els mm. Eh, futbolistes ahir qui va il·luminar, eh, qui va enllumenar Mestalla pues va ser eh, André, la seva velocitat és, eh, és diferent. Què te pareix, César, l'actuació d'André Gómez i l'aportació, sobretot, a la vessant ofensiva del xoc del Valencià? Home, ell eh, va fer una bona temporada l'any passat i ahir va fer un bon partit, no? sobretot la primera part, però uh -huh. eh, quan millora tant un equip eh, no millora només un jugador, eh? tenen que millorar tots. No? Com bé diu Salva, eh, van aparèixer altres jugadors que eren, van ser importants per l'equip. De totes que estem parlant d'un jugador que és diferent, Eh, que mos dona, mos dona molta llum que per desgràcia va Matos ha, ha estat un poc de lesionat i que ara pues, a poc a poc anirà recuperant el que diem antes pues, ballar un quart d'hora bé ara ballar mistet bé i a poc a poc pues, serà com el de l'any passat però eh, jo també estic, estic torno repetit com Salva que Andreu me va estar molt bé però la millora dels seus companys va ajudar a que el València estigués millor encara Sí, perquè ahir semblava que el València ja no era porter central, pivot, lateral, interior, que era el joc que havíem vist mm. en les primeres jornades, ir amb l'entrada de Santi Mina i de Piatti, el fet de que eh, André poguera manejar-se pràcticament eh, amb llibertat de moviments per tot el camp, li otorgava que el València a voltes intentara no sempre entrar per fora, també a voltes per dins, el qual ja això dificulta la comoditat de les defenses contràries sí. i per això ahir Andreu València va aconseguir fer mal perquè ja no era només per fora, ja era dins i fora, fora i dins i ja el Malaga ja no tenia tancar les marques i la manera d'arribar de, del rival. Sobretot més prestacions, no?, el que se li van voler al València, però... la capacitat de sorprendre. El... Perdona, perdona, Andreu, tio, César. Sí, però perdoneu, però eh, mira que me faltava, per mi, el, el millor jugador hasta que era seu Feguli. Sí, sí. Mm. I, i, i entra Santimina i Piatti, i, i estem parlant de que València va fer el millor partit quan en teoria el millor jugador no estava el que, el que està donant-nos una frescura o està donant-nos coses desequilibri és el que te donava o, o intenta desequilibrar almenys sí. això significa que tot ha estat bé que, que, que André, este André Gómez ens ha donat però que els més també van donar moltes coses perquè resulta que el jugador que millor estava no està perfecte Andreu Sí, sí, yo estoy en César, en César Ferrando, en análisis, mmm, bueno, eh, crec que s'ha treballat, bueno, s'ha treballat, s'ha treballat els aspectes tàctics, en este paró i bueno, pues el que parlàvem abans, li ha vingut bé al València mm, ara, bueno, en fin André Gómez és un, és un futbolista que dona moltes solucions en atac que te dona ritme, que te dona intensitat i jo eh, ho comentàvem l'altre dia en, en el Murciélago de Levante TV este equip funciona si té, si té un futbolista lanzadera, no? si, té, si, si està en punta de gas, perquè és un equip que treu, tàcticament me fa la sensació de que no està eh, molt treballat o lo suficientment treballat com per a, com per a assegurar resultats eh, i entrar en Champions i, i sí que aposta per un, per un camí més, més primitiu, no? més, és un futbol més primitiu, més directe mm, eh, sense André no és el mateix sense un futbolista que, te, que, te, que re, sigui capaç de recórrer d'àrea a àrea en, en, en pau de temps i, i, en, i en eixa velocitat pues se complica no? el plan, la hoja de ruta en uno jo crec que el que he dit abans si n'hi ha algun futbolista que pot canviar la cara a València és André i si els moviments que estan treballant eh, ixen en els partits pues anem per bon camí. Bueno, pues anem a anar tancant ja el dia d'avui so, perquè com diem, els últims gols són per als amics de Fer, els últims minuts són per als amics de Ferto Pejot i els tres gols ahir del València. Dimarts tenim Champions, mm. senyors. Eh, si guanyes el dos del Gent, estàs... N'he que guanyar. Estàs ja, sí. Sí, jo diria que sí. Estàs eh, en el 60% eh, en els vuitens de final. Parlarem d'aquest partit demà, lògicament, i el dimarts en la retransmissió del mateix. César, com sempre, un plaer. Bueno, bona nit. Bona nit. Andreu, moltíssimes gràcies. A vosaltres, bona nit. Folgado, te veus demà. Perfecte. Senyors, ho deixem així. Recordeu, demà 3 més quart, el Murcila, con Levante Televisió amb Vicent Sempere. Des de la ràdio tornem, com sempre, a les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Vos deixem amb els gols de València. Gràcies. Adeu. y Fizdema. Que se Falta perillosísima a un metro de la lateral del área. La taurá Pablo Mitch Valencia para rematar esa pilota. Ya se espera y busca Valencia el primer gol y un contra la 93 puso de Radio. Piati que la posa porta, pero havia forçat Mina, cau a terra, xiulen falta, que trau Paulo Piatti al primer pal per a que de volea, espectacular, desvie Paquito Alcácer que havia vingut al primer pal per a piscar i pilota com a casagols que és i fer un remat fora de l'abast de Carlos Cabeni per a que es convertisca en el primer de la nit Quito Van Basten Alcácer, Valencia 1, Malaga 0. Pablo Petit que fica la pilota en moviment del balón al primer pal, queda mort, la recupera Andreu Gómez que fa un regat que fa dos que entra dins de l'àrea que ja és gol. Gol, gol, gol, gol. la frontal Gómez, que fa un slalom ple de força extraordinari cap a la porteria de Cameni. Se'n va de dos, Resolen tira el primer pal, imparable per al porter Camerunès del Màlaga, que veu la seva meta perforada per segona volta. l'est de partit en el 33 de la primera part. Primer Charles en part de porta i després el faro de Lisboa. André Gómez per a este València 2, Màlaga Barbosa que de la penal. Penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal. A favor del Valencia sobre Danilo Barbosa folgado. Sí, mira, mira el seu amic Aderlan Santos, que s'ha anat directe cap a... A donar una abraçada i felicitar Cap a Danilo, a donar una abraçada i felicitar-lo. L'alemana Paco Alcácer i, que Se queja, se queja Alcácer. Com la grada, y la grada, eh? la grada y la grada que sabe la Conte el detalle. Sí, pero y... te voy cosa. Si Parejo se le encarga de lanzarlos. Sí, pero yo creo que con 2-0 el delantero, el delantero Alcácer, Alcácer, de Alcácer, Yo creo que se engañen. Ahora sí, falla Alcácer. Bueno, así sí, va Dani Parejo al penal. Va Parejo.